U ina Allaha, sve milosnog, samilosnog. Odredba Allahova došla je. Vi je ne požurujte. Vi je ne požurujte. veličanstven nek je on i iznad svih kojemu ravnim pripisuju oni. On šalje meleke s objavom po odredbi svojoj robovima svojim kojima on hoće. Opominjite da nema Boga osim mene i mene se bojte. On je s istinom nebesa i zemlju stvorio. I on neke iznad svih oni koji njemu ravnim pripisuju. čovjeka stvorio od kaplje sjemena. Pa čovjek odjednom neprijatelj očiti. A stvorio je i stoku. U njoj vam je zaštita od studi i druge koristi, a stokom se i hranite. U njoj vam je i gizda, kad je sa ispaše vraćate i kad je na ispašu gonite. nosim vam i tovare do zemlje u koju ne biste mogli stići bez velike muke. Gospodar je vaš doista blag i samilostan. ostan. konje i mazge i magarce da ih jašete a i kao ukras a on stvara i ono što ne znate Allahu pripada pokazivanje puta pravoga, a ima i krivih putova. Da Allah hoće, sve bi vas uputio. On je taj koji s neba spušta vodu koju vi pijete. A od nje raste i bilje kojim vi stoku napasate. On daje da vam s vodom niče žito i masline i palme i grožđe i svakovrsni plodovi. Doista, tome je znak ljudima koji razmišljaju. I on je podčinio vama i noć i dan, i sunce i mjesec. i zvijezde su odredbi njegovoj potčinjene. Zaista, u tome su znaci ljudima koji rasuđuju. sve ono što je radi vas stvorio na zemlji vrsta i boja raznolikih. Zbilja, u tome je znak ljudima koji pouku uzimaju. A on je podčinio i more, da iz njega jedete meso svježe. Da iz njega nakit vadite kojim se ukrašavate. Ti vidiš lađe kako more sjeku. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من da biste vi iz obilja njegova sticali i da biste zahvalni bili. i on je po zemlji planine postavio da vas ne potresa i rijeke i puteve da biste se zaputili njima i putokaze kaze i po zvijezdama zapućuju se oni. Da li je onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara? Zar nećete pameti polku primiti? I kad biste brojali blagodati Allahove, vi ih izbrojali ne biste. Allah doista grijehe prašta i samilostan je. Allah i Allah zna ono što skrivenim držite i što na javu iznosite. A oni kojima se osim Allaha klanjaju oni, ništa ne mogu stvoriti. Ništa ne mogu stvoriti i oni sami stvoreni su. I mrtvi su, živi nisu. I ne osjećaju kad će oni koji im se klanjaju proživljeni biti. vaš Bog je jedan Bog. Al-lazina la yu'minuna bil-akhirah. A srca ljudi koji u onaj svijet ne vjeruju, samo poriču. Oni su opijeni ohološću. Al-lazina a sumnje nije da Allah doista sve zna šta oni taje i sve što na javu iznose. On zbilja ne voli one ohole. I neko zapita, šta gospodar vas objavljuje? Oni odgovaraju, pređašnji naraštaja iz mišljotine. bi tako na danu sudnjem bremena svoja cijela nosili, a i dio bremena onih koje su na stramputicu odveli, a nisu toga ni svjesni bili. O, kako je užasno to što će prtiti. I oni prije njih spletke su kovali. Pa im je Allah nastambe njihove do temelja srušio. I krov je na njih pao. I kazna ih je zadesila, odakle se ni nadali nisu. potom će ih na danu sudnjem ruglu izvrgnuti i zapitati. A gdje su takmaci koje ste meni pripisivali? Oni zbog kojih ste se svađali? a oni kojima je znanje dato reći će Danas će ruglo i zlo nevjernike zbilja zadesiti. الذين تتوفاهم one koji su meleki usmrtili, a oni nevjernici bili, pa će se pokoriti. Mi nikako zlo nismo činili. Jeste zločinili? Allah doista zna ono što ste vi radili. Zato ulazite na vrata džehennema. U njemu ćete vječno biti. O, kako će užasno boravište oholih biti. Onima koji su bogobojazni bili, reći će se. Šta gospodar vas objavljuje? Dobro, oni odgovorići. A oni koji dobra djela čine, imat će dobro na ovom svijetu. A kuća svijeta onoga bolja je. O, kako će divna bogobojazni biti kuća. Baš će, rajske edenske, u koje će ući. Kroz njih će rijeka teči. u njima će sve što zažele imati. Eto, tako će Allah bogobojazne nagraditi. one koje će meleki usmrtiti, a oni čisti biti. I kojima će govoriti Selam, mir vama. U džennet stupite zbog onog što činili ste. čekaju li mnogobožci da im dođu meleki ili da im dođe kazna tvoga gospodara? Tako su postupili i oni prije njih. A Allah im nije nepravdu učinio. Već su sami sebi nepravedni bili. Pa Alfon! kazna ih pogodi zbog zala koja su radili. Skolilo ih je ono čemu su se podsmijehivali. a oni koji Allahu takmace pripisuju vele da je Allah htio ni mi, ani naši preci. Ne bismo se nikome drugome osim Allahu planjali. Niti bismo bez njegova dopuštenja išta zabranjenim držali. su i oni prije njih činili. Pa zar poslanici imaju dužnosti druge, osim da jasno obznani? ولقد بعثنا في كل أمة Svakom narodu mi smo poslanike poslali. Allahu robujte. Džavola se klonite. Pa je Allah neke pravom stazom uputio A ima i oni koji su zabludu zaslužili Putujte po zemlji I pogledajte kako su skončali oni koji su poslanike lažnim smatrali. Iako bi ti želio da oni budu na pravoj stazi, Allah doista pravom stazom neće uputiti onoga koji koga prepusti zabludi. Takvima niko neće moći pomoći. Oni se Allahom, najvećom zakljetvom zaklinju. Allah neće oživiti onoga koji umreje. a pa hoće. To je obećanje Allahovo što ispunit će se. Ali većina svijeta ne zna. da bi im objasnio ono u čemu se razilaze oni i da bi oni koji nisu vjerovali znali da su zbilja lažljivci bili. Doista, kad mi nešto hoćemo, mi samo tome kažemo, budi. I to biva. A one koji se radi Allaha iseli, nakon što im nepravda učinjena budi, mi ćemo doista na ovom svijetu ljepotom pogostiti. Hvala. a nagrada svijeta onoga još je veća. Kad bi samo znali oni, onima koji budu trpjeli, i na gospodara se svoga oslanjali. I prije tebe smo ljude kao poslanike mi slali. I mi smo im objavljivali Pitajte sljedbenike knjige ako ne znate. Jasna jamstva i knjige. وأنزلنا إليك الذكر A i tebi Kur'an objavljujemo da bi ljudima objasnio to što im se objavljuje. A i da bi oni razmislili. Thank you. A zar su sigurni oni koji zle spletke kuju? Da ih Allah neće utjerati u zemlju? Ili da im neće, odakle se i ne nadaju, kazna doći? ili da ih na putovanjima njegovim neće kazniti, a neće doista umaći. Ili da ih neće sve malo pomalo kažnjavati, ali gospodar vaš je blag i samilostan. Zar ne vide oni da sve što Allah stvorio je, sjene svoje rasprostiri? Sad sa desne, sad sa lijeve strane. Padajući Allahu nečice i predano. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض Allahu ničice pada sve živo na nebesima i na zemlji. A i meleki. Oni se ne oholi. Thank you. Oni se svoga gospodara koji je nad njima boje i što im je u dužnost stavljeno čine. Allah zapovjeda dvojici bogova vi se ne klanjajte. Samo je jedan bog. Samo se mene bojte. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاءِ Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji. Njemu uvijek pripada predanost i vjera. Pa, zar nekoga drugog osim Allaha da se bojite? وَمَا بِكُمْ مِنْ Od Allaha je sva blagodat koju imate. A i kad vas nevolja pogodi, vi opet njega glasno zazivate. A potom, kad nevolju od vas otkloni, vaša skupina jedna opet gospodaru svome pripisuje druga. Da bi tako nezahvalni bili prema onom što smo im podarili. Pa naslađujte se, doista saznat ćete. A mnogo božci dodjeljuju onima koji nemaju razbora dio hrane od onog što im dajemo kao obskrbu. Tako mi Allaha, doista ćete vi biti pitani za potpore koje ste iznosili. I oni Allahu, slavljen neka je on, kćeri pripisuju, a sebi ono što priželjkuju. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ a kad nekom od njih glas dođe da mu se žensko rodilo, lice mu potamni i žestoko, a on očajan bude. I od ljudi se krije zbog nesreće, koja mu dodijeljena bi. Da li da tako ponižen žensko prihvati ili da ga u zemlju zarovi? kako samo loše rasuđuju oni. Oni koji u onaj svijet ne vjeruju, svojstva su lošega. A Allahu pripadaju svojstva najviša. On je silni i mudri. Kad bi Allah ljude zbog nasilja njihova kažnjavao, na zemlji ne bi ništa živo ostavio. Ali Allah ljudima kaznu odgađa do roka određenoga. A kad njihov rok dođe, ne mogu ga nikoliko za tren jedan odgoditi ni požuriti. Oni Allahu pripisuju to sprem čega odvratnost osjećaju. Njihovi jezici izgovaraju laži da, eto, njima pripada nagrada najljepša. Nema nikakve sumnje da njima vatra pripada i oni će u nju prvi biti nagnani. tako nam Allaha. I prije tebe smo poslanike slali narodima. Ali šeitan je njima lijepim predstavljao njihova dijela. I on je drugar njihov sada njih čeka patnja nesnosna. Mi tebi knjigu objavljujemo da bi im objasnio sve oko čega se oni razilaze i kao uputu i milost narodu koji vjeruje. A Allah vodu s neba spušta. i njome zemlju oživljava nakon njena mrtvila. Doista, za ljude koju čuju, u tome jedan znak ima. A zbilja vam je i u stoci pouka. Pojimo vas iz onoga što se u utrobama njihovim nalazi. Mlijekom čistim. Što postaje između grizina i krvi. Što postaje između grizina i krvi. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا i koje je ukusno onima koji ga piju. A i od plodova palni i loze pripremate napitke i obskrbu divnu. إن في ذلك لآية لقوم U tome je zbilja znak za ljude pametne. A gospodar tvoj pčelu nadahnuo je. Gradi sebi nastambe u planinama, u drveću i u onome što ljudi naprave. životom, hrani se iz svakojakih plodova. Krotko idući stazama svoga gospodara. utroba pčelinjih izlazi na pitak buja raznoliki. U njemu lijek za ljude se nalazi. Doista, u tome je znak ljudima koji razmišljaju. Allah vas stvara i poslije vam duše uzima. Ima vas koji starost duboku doživite. Pa nakon što nešto saznate, to i zaboravljate. Zaista, Allah je sveznajući i spremoćan je. Allah je između vas jedne više nego li druge obskrbio. A oni kojima je podareno više, ne daju obskrbu onima koji su u vlasti njihovoj a jednakih su potreba. I zar blagodati Allahove oni poriču? Allah vam od vrste vaše stvara žene. od žena vaših dariva vam sinove i unuke. I lijepa jela vam daje. Zar da u neistinu povjeruju i blagodati Allahove poriču? I oni štuju mimo Allaha one koji im ne mogu nikakve dati obskrbe. Ni s nebesa, niti iz zemlje. I koji ništa ne mogu. Stoga, Allahu ne navodite takmace. Doista, Allah znade, a vi ne znate. A vi ne znate. Allah za primjer navodi roba koga posjeduju i koji ništa nema. I onoga kome smo mi obskrbu lijepu darovali. pa udjeljuje iz toga i tajno i javno. Zar su oni jednaki? Hvala neka je Allahu. Bel njih većina ne zna. A Allah navodi za primjer dvojicu ljudi kod kojih je gluhonijen jedan. Ništa nema. Ništa nema. u svemu zavisan od svoga gospodara. Ma gdje da ga pošalje, s dobrom ne dođe. Da li je onda jednak onome koji pravdu naređuje, a i sam pravim putem ide. Allahu pripada tajna nebesa i zemlje. a smak svijeta je kao treptaj oka ili pak i brže. Zaista, Allah sve može. Allah vas iz utroba majki vaših izvodi i ništa ne znate vi i stvara vam sluh i vid i srca da budete zahvalni. Zar ne vidite kako ptice predano lete u prostranstvu neba? Doista, njih sam Allah održava. Zbilja, u tome su znaci za ljude koji vjeruju. Allah vam daje da u svojim staništima stanujete. I daje vam od koža stoke šatore koje s lahkoćom nosite u danima kad putujete, kad konačite. A pa od vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove njihove daje vam prostirku i stvari ugodne dok se ne istraše. Allah vam hladove dariva od onog što stvara i skloništa u brdima vam daje وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل I odjeću vam daje, koja vas čuva od vreline i oklope koji vas u borbi vašoj štite. Eto, tako vam Allah upotpunjava svoju blagodat da biste bili predani Pa, ako se oni okrenu, tvoje je samo da jasno obznaniš. Oni priznaju, blagodat je od Allaha. I potom blagodat poriču, a većina njih su nevjernici. I na dan, kad mi iz svakog naroda proživimo posvjedoka jednoga. Nevjernicima se neće isprika dopustiti. Niti će im se umiljavanje Allahu dozvoliti. I kad nevjernici vide patnju, neće im se nimalo ulakšati, niti odgoditi. I kad oni koji su njemu druge jednakim držali, vide božanstva svoja, povikat će. Gospodaru naš, evo, ovo su božanstva naša. Njih smo mi, a ne tebe štovali. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا Umirit im dobaciti. Vi ste zbilja lažljivci pravi. I toga dana oni će se Allahu predati. I propast će im sve potvore što su potvarali. الذين كفروا وصدوا onima koji nisu vjerovali i od Allahova se puta odvraćali. Mi ćemo patnju na patnju dodati. Zbog toga što su smutnju sijali. وَيَوْمَ نَبْعَثُ I to na dan kad ćemo mi protiv svakoga naroda posvjedoka poslati između samih naroda ti. A tebe dovesti kao svjedoka protiv ovih. I tebi mi objavljujemo knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za muslimane. Allah zapovjeda pravdu i dobročinstvo i podpomaganje bližnjega i zabranjuje razvrat i ono što je ružno i plaćenje. Da biste se opomenuli, Allah vas svjetuje. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ I obaveze prema Allahu preuzete ispunjavajte. I zakletve nakon što ste ih dali i Allaha za jemca sebi uzeli. Ne kršite. Allah zbilja sve što činite zna. I ne budite kao ona koja je svoju pređu rasprela nakon što ju je bila čvrsto splela. Pa da tako zakletve svoje prijevremeno među se ubacujete. Pa da tako zakletve svoje prijevremeno među se ubacujete. Zato što je zajednica jedna od zajednice druge brojnija. Allah vas time samo kušnji izvrgava. Allah A na danu sudnjemu, jamačno, on će vam objasniti sve to u čemu ste se razilazili. وَلَوْ شَاءَ da je Allah htio. Sve bi vas jedne vjere stvorio. Ali on zabludi prepušta koga hoće. I pravom stazom upućuje koga hoće. A vi ćete doista pitani biti za ono što ste činili. ولا تتخذوا أيمانكم Ne uzimajte među se prijevarno zakletve svoje, da vam se noga قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء Nakon što tvrsta je bila, ne poklizni i da zlo ne okusite zbog toga što od Allahova puta odračaste, a vas još čeka i patnja velika. Zavjet dat Allahu, ne prodajte za cijenu prezrenu. zbilja. Za vas je, ako znate, bolje ono što Allaha je. A to što vi imate, prolazno je. A što Allahovo je, vječno je. Mi ćemo doista onima koji su strpljivi bili podariti nagradu na najljepši način za ono što su činili. Koji god da urade dobro djelo, muško ili žensko bili i k tomu u Boga budu vjerovali. Mi ćemo dati njima da prožive u životu lijepome. وَلَنَجْزِيَنَّ izbilja ih na najljepši način nagradom njihovom nagraditi za ono što su činili. Kad ti Kur'an hoćeš učiti, od Allaha utočište, od šeitana prokletog zatraži. Doista, šeitan nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju, koji se na gospodara svoga oslanjaju. Šetan ima vlasti samo nad onima koji s njim prijateljuju. Koji druge Allahu ravnim smatraju. kad mi ajet nekim ajetom zamijenimo. A Allah zna najbolje ono što objavljuje, oni tada vele. Ti si samo patvoritelj. Nisi. Nisi nego njih većina ništa ne zna. Ti reci, od gospodara tvoga, Džibril ga s istinom objavljuje. Da bi one koji vjeruju učvrstio, i uputom i viješu radosnom za muslimane on bio. Mi da kako znamo da oni govore poučava ga zbilja čovjek neki jezik je u čovjeka toga zbog koga oni krivo zbore tuđi. A ovaj Kur'an je jezik jasni, arapski. Doista, One koji ne vjeruju u znake Allahove, Allah neće uputiti stazom pravom. Njima pripada kazna bolna. Allah. samo potvore oni iznose koji ne vjeruju u Allahove znake. Takvi su pravi lažovi. Onaj koji u Allaha uznevjeruje, nakon što u njeg vjerovao je. Osim ako primuran bio je, a srce mu smireno u vjerovanju ostane, kažnjen bit će. Ali onima čije se grudi neverstvom ispune, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من Srđba je od Allaha i njima kazna golema. ذلك بأنه مستحب Jer su život na svijetu ovom oni voljeli više od života na svijetu budućem. A Allah zbilja narod nevjernički pravom stazom uputiti neće. To su oni kojima je Allah pečat stavio na srca njihova i sluh njihov i vid njihov. Takvi su ljudi nemarni. Takvi su ljudi nemarni. Nema zbilja sumnje nikakve da su oni gubitnici na svijetu onome. A gospodar tvoj će jamačno onima koji se iseli nakon što trpjeli su nasilje i potom borili se i strpljivi bili. Gospodar tvoj će im nakon svega toga grijehe oprostiti i samilostan biti. Na danu kad će duša svaka samo sebe braniti, Kullu nefsi Kad će duši svakoj sve što je zaradila dati. I nikakva nepravda neće im se učiniti. وضرب الله مثلا قرية A Allah kao primjer jedan grad navodi koji siguran i zadovoljan bi obskrba mu u izobilju iz mjesta svih dolazi. Pa opet, na darovima Allahovim nezahvalan bi. Allah. Allah dade da haljine gladi i straha okusi zbog onog što su činili. A njima je poslanik došao između samih njih, pa su ga u lažu tjerali. I kazna ih potom zadesi jer su zločinitelji bili. Jedite od onog dopuštenog i lijepog, čime vas je obskrbio Allah. i zahvaljujte Allahu na blagodatima ako samo njemu robujete. On vam zabranjuje samo strv i krv i meso svinjsku. i ono što je zaklano u nečije drugu, a ne u ime Allahovo. A onome ko priseljan bude, ali da ne pretjeruje i da ne prestupi granicu. Allah će zbilja uprostiti i samilostan biti. govorite laži koje izriču jezici vaši. Ovo je dozvoljeno, a ovo je zabranjeno. Da biste tako vi o Allahu laži iznosili. Inna allazina jafu Zbilja, oni koji na Allaha iznose laži, neće uspjeti. Tek će kratko uživati, a njima kazna bolna. Zbilja, وعلى الذين هادوا حرمنا A i jevrejima smo mi zabranili ono o čemu smo ti prije kazivali. Njima mi nismo nasilje učinili. već su sami sebi nasilje činili. A tvoj će gospodar sigurno onima koji su zlo iz neznanja počinili. Thumma tabu onima koji su se potom pokajali i popravili. Thank you. Tvoj će gospodar njima nakon toga doista oprostiti i samilostan biti. Doista je Ibrahim bio čovjek predvodnik. Podan Allahu i vjerujeći ste. Ibrahim Mnogo božac on zbilja bio nije. Bio je zahvalan na njegovim blagodatima. Pa ga on odabra i uputi ga putem pravim mustaqim wa atainahu fi Ibrahimu smo mi dobro na svijetu ovom dali. A na svijetu onome, on će doista među odličnicima biti. poslije smo mi tebi objavili. Ibrahimovu vjeru čistu ti slijedi. On Allahu druge nije smatrao ravnim. Subota je propisana onima koji su o suboti imali različita mišljenja. A gospodar tvoj će na danu sudnjemu zbilja njima presuditi o svemu onome oko čega su se razilazili. A ti putu gospodara svoga pozovi mudrošću i savjetom lijepim i s njima ti raspravljaj na način najljepši. Doista gospodar tvoj najbolje zna ko je skrenuo s puta njegova. I on najbolje poznaje one na pravi put upućene. I on najbolje poznaje one na pravi put upućene. Ako kanite da na nepravdu uzvratite, tad uzvratite samo onoliko koliko vama bi učinjeno. A ako se strpite, pa to je zbilja za strpljive i bolje. Budi strpljiv ti, a strpljiv ćeš biti samo s Allahovom pomoći. I nemoj se zbog njih žalostiti. Niti zbog toga što spletke kuju utjesko bi biti. Allah je zbilja sa onima koji se njega boje i koji dobro čine. Allah je zbilja sa onima koji se njega boje.